для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі кнігі Івана Шамякіна Трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. правал поля прыязджаў гусіў арыштоўваць уладдзіміра ивановича хацеў забраць мяне з ленкай мы с колем трапашым звязалі яго ляжыць у хляве добра што ён прыехаў з колем трэба ўцякаць зараз жа не заходзячы дадому нават божачка мой заплакала сестра я так і ведала не мяне нас беда што ж мы рабіць будзем і хата і карова яны ж спаляць забяруць Што ты пра хату? Я вось думаю, як Сашу папярэдзіць, каб не схапілі яе, Ды да Владзімир Іванович можа вярнуцца. Вось пра што трэба думаць. Ой, трэба ж забегчы, вопратку хоць якую дзіцяці ўзяць ды ежы. Як ты панясеш яе так, Божа, ты мой Божа, куды ж мы дзенімся? Я так і ведала, так і ведала. Ленка, убачыўшы, што цёця плача, пачала кулачкамі выціраць ёй слёзы, цалаваць і пагражала пальчыкам Данілку. Навошта пакрыў дзіў цёцю? Дам, дам, дам, мама, бу-бу! Гэта яшчэ больш разжаліла полю. Данік не пусціў сястру ў хату. Ведаў, занадта доўга будзе корпацца там і набярэ ўсяго столькі, што не панясеш. Ён прымусіў яе пасядзець з ленкай у кіяшніку ў канцы гарода, Я сам возьму, что трэба. Малака ж, малака ў бутэльку налі. Саша на паліто не забудь. Ай, колькі ты там адзін возьмеш? Не ўздумай ісці, Поля, сурова загадаў ён. За ноч сваіх можаш дзіця загубіць. Каб даць ёй зразумець, што сапраўды вельмі небяспечна, ён дастаў з кішэні гусеўскі пісталет і прыгнуўшыся ў разоры, пайшоў, трымаючы яго перад сабой. Першым чынам ён дастаў каморы з-пад падлогі нямецкія аўтаматы гранату. Потым сабраў самыя неабходныя рэчы галоўным чынам для Ленкі. У гэты момант на вуліцы затрашчаў матацыкл. Данік схапіўся за зброю. Свае Коля і з ім дядька Алексею па паўскай расе. Хлопец узрадаваўся, што не вярнуліся трое, гэта ўжо сіла – Стары паводзіў сябе так, быццам нічога асаблівага не здарылася, паважна прывітаўся з данікам, сказаў: "Ну, папярэдзілі ўсіх. Паўлік паляцеў да толі, збор на лузе. Выканаем жаданне нябожчыка цішкі і з Богам да сваіх". Да нямецкіх машын дзеці ніколі не выбягалі. Нават самыя маленькія адчувалі, што гэта небяспечна. Але на мотоцикле приехал не немец, а не гусева дядька Алексей, як николи не давал их у крыўду. Заусёды оборонял, нават перед батьками. Таму немоведомо откуль на улицу высыпали дети. Алексей Сафронович убачил их и пошкроб свою зарослую потылицу, покликал Колю, шапнул ему «Иди, зраби так, каб мотор ровно всю Ивановскую» той пачаў разварочвацца, зірнуў з каляіны забуксаваў пяску. Дзеці пачалі піхаць матацыкл, галлёкаць, смяяцца. Стары накіраваўся ў хлеў. Гусі ўбачыў яго, радасна ўстрапянуўся, затузаўся, падумаў, што прыйшоў ратунак, але поп дастаў з-пад расы пісталет і нахіліўшыся сказаў «Ну...» Иуда, Христопродавец, молися, опошний раз, коли помнишь молитвы. Много ты пролил слез и крови. Пришел час расплаты, давно тебе вынес присуд, небольшик тишка, вечная память ему. Гусев посинел, — Вочы яго напоўненыя жудасцю малілі аб літасці. Што ён думаў той міг? Хто ж не партызан, калі нават поп з імі? Стары выцягнуў кляп з яго рота. Кажы сваё апошняе слово здраднік. Даруйце, айцец святы, век буду. Раптам, Змоўк матацыкл, але недзе за школы пачуўся шум іншага матора. Гусіў закрычаў дзікім голасам: "Арато!" Алексей Сафронович націснуў спускавы кручок. "Немцы!" папярэдзіў Коля, ускочыўшы у двор. Начальнік гестапа Цинсдорф працаваў значна больш аператыўна, безумоўна, не так саматужна, як паліцыя. Калі Мілецкі пазваніў яму і сказаў, што натрапіў на цікавы след, шэф загадаў неадкладна з'явіцца асабіста. Выслухаў падрабязнасці – У сваю чаргу назваў самаўпэўненага начальніка паліцыі дурнем і цельпухом і праз якія паўгадзіны выехаў у вёску на грузавіку з дзясяткам гестапаўцаў. Машына падляцела да школы, зняважаны, спалоханы Мілецкі падняў па трывозе сваіх падначаленых, большасць з якіх бестурботна спала. «Гусь, удзе!» Адзін з паліцая убачыў, якіх камандзір паўгадзіны назад праехаў на матацыкле ў вёску. А э, э хату гэтага ну кульгавага на пратэзе шапятовіча. Хутчэй наспалі морды падлюгі, варушыцеся. З кузава гестапаўцы ўбачылі, што недалёка па гародзе бягуць у напрамку лесу, хаваючыся за кукурузай, два чалавекі з клункамі. На вуліцы затрашаў матацыкл, узняў пыл, аддаляючыся. «Узяць гэтых!» – скамандаваў штурмбанфюрер, паказываючы нагароды. «Дагнаць матацыкл! Штрык! Кнопе! Грубер! Узяць жывымі ўсіх!» І сам выскачыў з кабіны. «О, <laughs> ён вопытны камандзір!» Ён ніколі не высоўваецца наперад. Найлепшая пазіцыя ў часе аперацыі за спінамі сваіх верных эсэсаўцаў. вельмі спалохаўся, калі не знайшоў на гародзе полі з ленкай. Няўжо магла пайсці ў сяло. Не. Поля першая убачыла грузавік з салдатамі своечасова перабралася за выган у алешнік. Убачыўшы Алексея Сафроновича і данніка ў канцы гарода, яна ціха паклікала іх. Калі падпольшчыкі беглі цераз выгад, над галовамі засвісталі першыя кулі, Раскокваючы цераз лазовыя плятні па чужых гародах і пазашкольнай пустэчы, напярэймы ім, каб адрэзаць ад лесу беглі гестапаўцы і паліцаі чалавек 15. Стой! Стой, страляць будзем, крычалі паліцаі. Гестапаўцы беглі моўчкі. Апынуўшыся ў кустах, Алексей Сафронович сказаў Даніку: "Даніла, дзяры дзіця, пісталет, дай мне аўтамат і Бяжыце па маладняку у загадце. Старык пераходце ў брод, каля маркавай гары ў лазняку сабяруцца хлопцы, адтуль пойдзеце у атрата я я. Лягу канаві затрымаю гэтых сабак. Дядька Алексей, не разважай, Даніла, гэта загад. Выконвай як салдат, будь шчаслівы сын мой. Данік, аднак, не вытрымаў. Упаў на адно калена за кустом і даў доўгую чаргу па фашыстах. Тады толькі перадаў аўтамат старому. Аўтаматная чарга моцна ашаламіла прадстаўнікоў улады. Яны не чакалі такога супраціўлення, і ваяўнічасць іх астыла. Адразу ўсіх прыцягнула зямля. Цинздорф ускочыў у траншею, выкапаную каля школы для бароны паста, начальнік паліцыі ныркнуў следам за ім. Вы бачыце, што вы зрабілі, прахрыпеў шэф паліцыі, ідыёты! Я павешу гэтага вашага гуся, а разам з ім магчыма і вас. Падыміце сваіх. Ён зневажліва зморшчыўся, шукаючы абразлівае слова для паліцаяў. Атакуйце адгэтуль, я пайду в абход. Што вы глядзіце на мяне як баран, ідзіце, камандуйце. Гестапаўцы паспрабавалі падняцца першай, зноў былі прыціснуты да зямлі аўтаматнай чаргой. Тады і яны адкрылі агонь па кустах з аўтаматаў, карабінаў, пісталетаў. Алексей Сафронович, пераканаўшыся, што поле і данік пабеглі і незаўважаныя дасягнулі лесу, адпоўз па сухой канаве з кустоў на выган, каб ворагі не абышлі і не захапілі знянацку. Пазіцыя тут была зручная, ён мог страляць ва ўсе бакі. Толькі адступаць няма куды. Ды ён і не думаў пра гэта. Турбавала адно: Каб немцы не кінуліся ў лес і не пагналіся за дзецьмі, як ён называў у думках і ленку, і даніка і полю. Усе яны дзеці зямлі, народа, яго дзеці, Ім ён аддаваў сваю любов і ласку, іх благаславіў на барацьбу, калі даведаўся, што данік і цішка тайком збіраюць зброю, асцерагаў ад неразумных учынкаў, вучыў быць дасціпнымі і хітрымі, звязаў з партызанамі. За іх ён гатовы прыняць смерць. Стала душна. Алексей Сафронович стягнув расу, усміхнуўся. Эй, маскхалат гэты цяпер мне без патрэбы і кінуў расу ў бок. Фашыстам, відаць, здалося, што нехта перабег па канаве і кулі пачалі ціўкаць там, дзе ўпала папоўская апратка. О, <laughs> ты мне яшчэ служыш, Зноў усміхнуўся вясёлы кавалі пакратаў сваю густую грыву, шкадуючы, што нельга абстрыгчы і гэту маскіроўку. Пачулася гучна нямецкая каманда, гестапаўцы як бы пачалі адыходзіць. Не. Гэта манеўр аддаляюцца ў бок і бягуць да лесу смела, на поўны рост, бо добра ведаюць, дальнастрэльнасць аўтаматаў. Няўжо даганяю дзяцей! З глыбокай трывогай падумаў стары падпольшчык. Можа кінуцца на перарэз ім. Але пайшлі ў атаку паліцаі, пракляццем і пагрозамі начальніку ўдалося падняць іх. Алексей Сафронович подпусціў бобікаў як можна бліжэй і біў кароткімі чэргамі. Трэба эканоміць патроны, іх зусім нямнога, асталося ўсяго два стручкі. Два ляглі назаўсёды. Адзін ненатуральна тыркнуўся носам, калі пераскакваў плот. Другі закрычаў, кінуўся назад і упаў шырока размахнуўшы руками. Гэта падбадзёрала каваля. А на паліцаяў нагнала такі страх, што як не крычаў, не пагражаў начальнік, ніхто з іх больш не ўзнімаў галавы, стралялі з вінтовак, зразалі кулямі кукурузу, трушчылі гарбузы і пляцень. Алексей Сафронович не адстрэльваўся. Думаў пра полюю Даніка, пра малую Ленку, пра Лялькевіча і Сашу. Ці ўправяцца папярэдзіць іх, каб хто з іх не з'явіўся часам сёння. Як добра было б, каб усіх папярэдзілі, а Коля малайчына, малайчына. Не памыліўся, значыцца, я ў табе верыў, што не здрадзіш, не прадасі душу за 30 сярэбранікаў, як гэтыя вось бобікі, што пахаваліся ў градах. <laughs> Баязліўцы, што вы не вылазіце, а? Адзін <laughs> высунуўся. А мы цябе вось так, сукін сын, каротенькай, каротенькай, Уся вёска, відаць, у падвалы пахавалася ад страляніны. Што гэта? Страляюць з лесу? З кустоў? Ура, значыцца, не кінуліся ў пагоню, не ўбачылі. Добра. Хочаце абкружыць і ўзяць мяне? Бярыце, бярыце, але не вельмі вы спажывіцеся, невялікая карысць вам будзе ад майго грэшнага цела. Міром Господу помолімся. Грымнуў ён дыяканскім басам, апошні раз жартуючы з свайго духовнага сану. Павярнуўся і пачаў біць па гестапаўцах, якія па адным перабягалі са сняку валешнік. Таксама, здаецца, адзін кульнуўся, значыцца, служаць яшчэ мае вочы. Але гэтыя чорныя, як сама смерць, не спыняюцца. Гэта не бобікі. Гестапаўцы стралялі ўжо з алешніку за нейкія 30 крокаў. Кулі ціўкалі каля самай галавы. Адна дурніца джыгнула ў руку. Алексей Сафронович адчуў, як Набрыняе гарачым рука ў сарочкі, але страляць яшчэ можна. Ды па кім страляць? Усе пахаваліся і патроны апошнія. Ён дастаў з кішэні штаноў гранату і паклаў на замшэлы насып старой канавы, потым выцягнуў белую хусцінку і памахаў ёю над галавой. «Штаць!» Пачуўся залешніку рэзкі голас – Алексей Сафронович зразумеў, што загадваюць падняцца. Ён стаў на поўны рост. «Хэндагах! Рукі!» Ён крыху прыўзняў рукі. Гарачае ліпучае пацякло па баку. «Ап! Пап! Хлопцы!» Вялікім здзіўленні крыкнув адзін з паліцаяў і вылаюся. «Наш поп! А, а туды яго!» Паліцаі падхапіліся ўсе адразу з галёканнем і свістам кінуліся на папа. Я яму чорту кудла таму. Не абіць самасуду, закрычаў начальнік паліцыі. Гестапаўцы былі бліжэй. Але гэтак паспешліва не кінуліся. Яны добра ведалі, што проста так партызаны не здаюцца. Бач, начальство не спяшаецца вязаць, мяне падумаў Алексей Сафронович. Шкада. Ну што ж, няхай лягуць гэтыя сыны юды, заслужылі. Калі паліцаі наблізіліся, і ён хутка нахіліўся, схапіў гранату і шыбануў у іх. І зноў нахіліўся з аўтаматам, у якім заставалася яшчэ колькі патронаў, але ўзяць яго не змог. Адразу некалькі куль прабілі галаву. Ён упаў тварам ніц, шырока расставіўшы рукі, быццам хацеў абняць родную зямлю. Музыка фюрер загадаў забраць цела каваля. На забітых і раненых паліцаяў ён нават не глянуў. Знайшоўшы ў хляве гусева, злосна піхнуў яго нагоя, калі ўбачыў, што той яшчэ жывы, дрогнула відаць рука ў Алексея Сафроновича, Дастаў з кабуры пісталеты, выпусціў непрытомнага начальніка гарнізона, усю абойму. Інтуіцыя старога спрактыкаванага драпежніка Цынздорф адчуў, што з яго рук выслізнула вартая здабыча, значна больш сур'ёзная, чым ён думаў, калі ехаў сюды. Безумоўна, усе яны пайшлі ў лес да партызан – Няма чаго траціць час на тое, каб шукаць іх у вёсцы. Машыну, якая даганяла матацыкл, у лесе абстралялі. Забілі шафёра. Салдаты ледзь уцяклі. Не з яго сіламі сунуцца ў лес. У яго даволі спраў у горадзе. Цяпер ён шкадаваў, што наогул паехаў сюды. Але нічога. Адна ахвяра ў яго ёсць, начальнік паліцыі. Ён навучыць гэтую тоўстую свінню, як трэба служыць фюреру. Можна, напрыклад, запытаць, чаму ён даў гусіву свой матацыкл і паслаў яго наперад – Куды дзеўся гэты матацыкл і паліцэйскі, які кіраваў ім. Ад'язджаючы, Цінздорф уласнай рукой падпаліў хату Траянавых. Згарэла паў вуліцы, у тым ліку і школа. Маша на момант замерла на парозе маленькага пакойчыка, скаваная страхам. Ці жывы? Пасля кінулася да ложка, упала на калені Петя. Петя, родны мой, Петечка, я так чакала цябе. Ён ляжаў нерухомы, з заплюшчанымі вачамі, З забінтаванай галавой, з марлівай наклейкай на твары. Але дыхаў перарывіста, цяжка. Значыцца жывы, і рука, на якой знаёмы кожны зморшчык, кожная лінія рачая. Вось шрам на мезяным пальцы малы рассек сякерай. Саша прыпнула прыпала тварам да гэтай рукі. Сябры выслухалі старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.